uyu munsi tubaganirira ku bijanye n'agateka k'umunyagihugu ko guhagarikwa bikurikije amategeko mu gihe ubutungane bumukeneye cyangwa afashwe ariko arakora icyaha none ni bande bafise ububasha bwo guhagarika uwakoze icyaha cyangwa aronderwa n'ubutungane ingingo yo kumuhagarika iba yafashwe nande bikorwa gute mu ntumbero yubahiriza agateka kazina muntu vyifashe gute mu gihugu c'uburundi hokorwa iki kugira ico gikorwa c'ubutungane came cisunza agateka ka zina muntu inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire Bukeye neza hewe washitse aha ni kwisanganiro mu gutangura kino kiganiro tuvugana na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura bavuga ko atagitangaje ko uwuronderwa n'ubutungane canke yakoze icaha ahagarikwa bamwe bafise amakenga gusa mu gihe bashobora kubona abahagarika abantu atamutahe bafise cyangwa atabibaranga berekanye musanze uko tubyumva tubwira yuko uyu muntu agomba guhagarikwa barungikirwa umutahe uwo rero tukamumuzane hama iyo atawitabye baramurukira ubugira kabiri ubugira gatatu abiwe ntibamenye iyo bamujyanye ni ukuvuga ko aba yanyurujwe kandi birumvikana ko aba yanyurujwe hariho rero abantu rero naho badafatwa barungikwa imitahe hariho n'abandi usanga atari umutahe bigeze barungikira ugasanga uwo muntu nta kintu na kimwe dufate kumbure yaba yari abizi ugasanga bamusanze nk'ahantu ari mu kabare ari hari mu ibarabara ariko aritembere ugasanga arafashwe n'abantu abantu bambaye sivire kandi bakamufata bamusha n'amodokari usanga zimwe za filime zitagira n'imparate ibyo ni ibintu biteye isoni cyane mu gihugu aho mperereye cyangwa umaze guca nkabibona iyo abapolisi baje gutora umuntu hari gihe bamutwara bamukubagura iyo batamukubaguye naho ugasanga ntibamweretse n'umutahe uje kumurondera bakamufata nyene nk’ukumengo umengo icaha ciwe kimerita nk'urupfu bakibagira agateka kiwe bakamuhohotera nyene si iminsi yose biba hariho nk'abantu usanga bafise ubuntu bakagutwara neza bakagufata nk'uko uri umuntu nyene mugabo hakabaho kenshi twavugaho kenshi usanga bamuhohotera umuntu baje gufata hariho igihe baba bawuzanye canke batawuzanye hari igihe baba bazanye umutahe canke umutahe batawuzanye canke ugasanga niyo bawuzanye umunyagihugu bavuga ngo nyereka umutahe barungikanye ugaca usanga hoho byongereje ubukazi bwabo kavuga wewe watugaye uriko uradufata nabi ubaza ko twaje kugutora atawakudutumye usanga imiryango irikira ko induru baraje kumutora ngaha ntitwamenye iyo bateye bamutwara hari igihe ubona haraza imodoka itagira inimero ubwo n'uburyo bwo guhohotera abantu ntibamenya ngo bamujyanye aha ukazibona haraje umuntu yambaye sevire ariko izongera ziba ari inkozi z'ikibi e, nibyo nyine dukwiye kumenya ko inkozi z'ikibi zoba zikikiye inyuma y'igipolisi icyo mbona ni uko igikorwa cyo guhagarika umunyagihugu cyogirwa n'umupolisi yambaye ikarata nk'uko bigeze kuba babivuga n'izina ry'umupolisi ribe riri ku gikiriza narigeze kumva bavuga ko umupolisi yogira izina mwambaro wabo mugabo uko babigira siko mbona ko byategerezwa kuba ariko byogenda mu bisanzwe ko ndabibona mbona n'ibintu usanga kenshi na kenshi bidakurikiza amategeko rimwe na rimwe ariko hari aho binakurikiza n'amategeko hari aho usanga kenshi ahenshi bitakurikije amategeko hariho nk'umuntu nk'abapolisi ubwabo mpere nk'ubwo ipolisi akaza afise ntanakwereke n'ibibaranga ugasanga umwe akubwiye ngo jewe urazi ico ndi je naka je naka mugabo abo tuzi bafata abantu n'abapolisi cyane cyane bamwe mu bapolisi bajeje guhagarika abagirizwa ibyaha ngo hari igihe biyobageza kwibangikanya umutahe bagahagarika abantu bidakurikije amategeko jean claude barakamfitiye arongoye ishyirahamwe riharanira agateka k'abarondegwa canke bakurikiranwa n'ubutungane burundi bridge to justice mu rurimi rw'icongereza abona ko mu gihugu kirimwo amategeko ari ngombwa ko abakekwa kw'ibyaha bahagarikwa ariko ngo bikisunga amategeko igihugu kibamwo abantu harakenewe amategeko mpanabyaha kugira ngo hagize uwigenza nabi canke ukekwa ko yakoze icyaha ahagarikwe mugabo akaca haba ayo mategeko yerekana ingene uwo muntu ahagarikwa rero mu gihugu cy'u Burundi turi mu nzira yo gukurikiza yo gutera intambwe mu bijyanye no gukurikiza agateka kazina muntu mu bijyanye no guhagarikwa ari nayo mpamvu tubona hariho ibintu bigenda birahinduka tuva ku itegeko rimwe tujya ku rindi rimwe rikazana impinduka izi n'izi n'izi rero mu Burundi hariho abantu barahagarikwa barahagarikwa bakekwa ko ibyaha mugabo rimwe rimwe usanga hari igihe amategeko adakurikizwa mu guhagarikwa kaje usanga nk'umuntu arahagaritswe agahagarikwa kumbure n'umuntu atarafise ububasha bwo kumuhagarika cyangwa ukaca usanga ari umwere mm-hmm. icyo rero novuga yuko gifise ingaruka z'uko umuntu adafa guhagarikwa uko ari kose mm-hmm. rero aha mu burundi hariho abantu bahagarikwa kacyo usanga kumbura amategeko ntiyakurikije kumbure bakaba mbere hari n'umuntu yoba yanakoze n'icyaha Mm-hmm. mugabo ukaje usanga ahagaritswe nabi bikaca bituma ugeze imbere kumbura azohava arekurwa kubera yahagaritswe nabi umucamanza akamurekura kandi uwo muntu yari kumbure hariho ibintu bigaragara yuko akekwa kwicara mm-hmm. rero iby'ukurenga amategeko mu guhagarika umuntu biriho mm-hmm. hari aho amategeko akurikizwa n'aho amategeko adakurikizwa mu guhagarika umuntu uca usanga rero rimwe rimwe nk'ibitekanizo mu mategeko yaba amategeko y'u Burundi cyangwa amasezerano mpuzamakungu Burundi bwashize ku mukono nk'akarorero amasezerano bita pacte international relative aux droits civils et politiques eh, amasezerano mpuzamakungu agenga agateka ka muntu mu bijyanye n'uko abantu bigenza mu bya politike mu gateka kabo ayo masezerano rero arategekanya yuko umuntu imbere yuko ahagarikwa habwirizwa kuba hariho wo kumuhagarika mugabo uca usanga nk'aha Burundi rimwe rimwe nko ku bantu usanga abantu bize abantu bakize abantu bateye imbere hoho kumbura umutahe wo kumuhagarikwa bawurondera ariko ubwo usanga kuri ba bantu bato bato abantu batazi amategeko abantu bagize bapfuye kubahagarika uko bashaka baramuhagaritse atamutahe bamweretse wo kumuhagarika nta muntu n'umwe arekuriwe kwanga guhagarikwa mu gihe habonetse umutahe umushingwamanza Eroge Ndayishemeza avuga ko igihambaye ari uko vyokorwa bikurikije amategeko amategeko inyamiramabi igahagarika umuntu ifise umutahe wasohowe n'ubutungane ubwa mbere na mbere ho ku no guhagarikwa k'umuntu biratekaniwe cane Burundi twovuga tuti buri mu bihugu byashize ndetse no mu bibwizwa nshingiro ryabwo amategeko mpuzamakungu araba iby'agateka kazina muntu iryo bwizwa nshingiro rirerekana cane ingene umuntu ashobora kubahezwa mu mateka yiwe umuntu rero si igitungwa ntafatwa uko agombye hariho uburyo umuntu ashobora gufatwamo muri iryo bwizwa nshingiro shingiro mpereye kuri iryo barekana ingene umuntu ashobora guhagarikwa baravuga yuko umuntu adashobora guhagarikwa canke ngo afungwe atambo ziriho kuko umuntu mu gihe cyose afu e, niyo yoba afise ivyo yikekwa ko hari ico baguma bubahiriza cuko aguma afatwa nk'umwere byumvikana ko rero rigaruka rikavuga no kubijanye n'ubwigenge bwa muntu ubwabwo ingene ashobora kubahirizwa rero mu by'ukuri umuntu mu guhagarikwa kwiwe baramuha umutahe umuhagarika umuntu ntushobora kuza ngo hitucake uwubakira hariho umutahe ubufise werekana ndetse bikagaragara icuri wewe umuhagaritse nicyahagarikiwe hanyuma rero niho navuga nti no mu bikurikira rero araheza agakurikiranwa hisunze amategeko ntushobora rero kwaduka ngo nuko umupolisi canke uri umushikizamanza canke ngo upfe gufata umuntu urerekana kimuhagarika ico umutahe uhabwa n'amategeko umutahe uwo mutahe uva kuba bijejwe ku nzego hariho inzego z'aba z'abashikiriza amanza ziba zijejwe gukurikirana imikorere y'abigipolisi ndetse n'ubushikiriza amanza aho rero umuntu agaheza agahagarika hisunzwe amategeko ariko kandi biranabujijwe no kwaduka nguje gufata umuntu ijoro uretse ko hari igihe usanga hasohotse nk'izindi ngingo vumbure zijanye n'ibihe eh, umutahe n'ibyo muravuze usohowe n'ubutungane hanyuma n'ibande bawushira mu ngiro babishyira mu ngiro gute mu gihe nk'umushikiriza amanza asohoye umutahe wo guhagarika umuntu ariho urwego rw'inyamiramabi rusanzwe ruri mu byo ajejwe ziheza zigashobora guhagarika uwo muntu zisunze uwo mutahe hanyuma agaheza kumvirizwa mu gateka kiwe nanone yubahirijwe nk'uko nabivuze kuko aguma afatwa nk'umwere mu gihe atashaka iramwagira kuko si uko yafashwe canke ari co yikekwa ko ko aba ari umunyabyaha inyamiramabi ifise umutahe eh, iraronsa umutahe ukuye kumushikiriza amanza ni iyihe ntambuko akora uko abigenza kugira ngo atebe afate uwo muntu ku bisanzwe kugira ufate umuntu umuntu si igikoko uragenda inyamiramabi irashikira umuntu akekwa ko icaha ikabimwereka umutahe ku bisanzwe nta muntu n'umwe afise uburenganzira kugambarara ku mutahe nimba umushikiriza amanza canke ujejwe umutungane yagutumye ko uwo we wese ahamagaye kwitaba ikibi muri byo ni uko umuntu yofatwa atagituma na kimwe azi amenyeshejwe atazi mu gihe bitagaragara n'abamutwaye bamujanye kuko muri ico gihe biraheza bikaboneka yuko uwo muntu ari mu minwe y'ubutungane ari mu minwe y'ubutungane rero n'uwo ari we wese ntashobora kugira ubwoba kuko arazi ko ubutungane no mu bo bujejwe n'uwo muntu yahagazwe gucaha cyaha arimwo kuko ugiye kubiraba kure cyane hari n'igihe n'uwagizwe icyaha cyangwa n'uwagikoze biba ari ngombwa ko nawe nyine akingirwa bisigura yuko uwo mutahe rero uwo ari we wese awuhawe yategezwa kurenguka atakunigana kurimo e, naho nyine twavuga tuti uba watanzwe n'izo nzego zibijejwe si uwo ari we wese yaduka ngo yiyandikire ibyo ashatse umupolisi wese ahagarika uwukenewe n'ubutungane mu gihe afise umutahe uhagarika uwurondegwa kandi ngo akamupfungira mu gasho kazwi Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano avuga ko uwutabikurikije aba akoze icaha kiretse ngo mu gihe uwafashwe afatanywe itonga ariko arakora icaha igipolisi mu guhagarika uh, inkozi z'ikibi kibikora mu buryo bwinshi butekanijwe n'amategeko hariho rero inkozi z'ikibi ziba zirondegwa n'ubutungane muri ico gihe rero baraseza bagasohora imitahe irondera izo nkozi z'ikibi eh, zo gufata inkozi z’ikibizi nka za mpapuro bita avis eh, de recherche ururimi rw'igifaransa ni impapuro igipolisi cy'inyamiramabi kijijwe amatohoza gikoresha mu gushobora gufata inkozi z'ikibi cyane cyane ababa barase kwitaba ubutumire bw'ico gipolisi bita convocation mu gifaransa uburyo bwa gatatu igipolisi gishobora gufatamwo abantu nuko ashobora kuba hariko haraba icaha itonga muri ico gihe rero igipolisi hari aho kitaba gifise izo mpapuro zose twavuze umupolisi aho bamubonye hafi yirukanga kugira ngo ahanini ahagarike ico caha kiba kiriko kirakogwa kandi ashobore gufata gufata uwo muntu kuko atevye hari igihe uwo muntu aca ahunga ntasubire kuzobonekana hari abanyagihugu bavuga ko bishoboka gushika aho igipolisi gishobora guhagarika umuntu atamutahe bafise mbega ivyo biba byagenze gute kumbure atanicaha ubona ko ariko arakora muri uwo mwanya bene nabivuzemo ni muri bwa buryo bwa gatatu igipolisi gishobora guhagarika inkozi y'ikibi Eh, navuze ko mu gihe icyaha kiriko kirakogwa itonga aho igipolisi kirashobora gufata uwo muntu kitarinze gukoresha uwo mutahe kandi ku isaha yose kumbure noneho ho baje gufata uwo muntu atamutahe bafise kandi atacaha kiriko kirakogwa eka mbere bikaba ari mu gihe co mw'ijoro kandi biboneka ko atacaha kiriko kirakogwa ari uwo baje kurondera uko nyene gusa inyifato bogira niyi aya bari amakosa aba mm-hmm. ari amakosa kandi ahanwa n'amategeko umunyagihugu yobona bimushikiye nk'umure hari ahatoja kurwana nabo kuko hari n'aho aba atabarusha ingufu twamuhanura ko yoheza Ah, akemera akemera bakamujana ariko abantu bose babibonye bagakurikirana bakabona umutwaye n'iyamutwaye hanyuma bakazoheza akabivuga bukeye ariko arabazwa akanabivuga imbere y'uri aramubaza yuko yafashwe mu ijoro kandi agafashwa utanumutahe yeretswe muri icyo gihe amategeko aratomoye ibi bimwe bibaca bita eh, gufata abantu inkozi z'ikibi bita isunze amategeko bimwe bita mu gifaransa arisitation arbitraire ivyo navyo ni icaha gisanzwe gitekanijwe n'igitabo mpanavyaha uwugikoze uwo ari we wese yaba umupolisi canke uwundi araheza akagikurikiranwako hanyuma akagihanirwa mu gihe naho abanyagihugu bavuga bati ntitubona uwacu yapfungiwe apfungiwe mbega birarekuwe ko igipolisi gishobora gupfungira ahantu hatazwi mu bisanzwe mm, nta n'ahariho nta n'ahariho aho hantu hatazwi hopfungirwa abantu mm-hmm. kuko igipolisi abantu gifashe kibapfungira mu busho ubusho bw'igipolisi nta muntu nta murundi n'umwe atazi aho gaherereye ubusho bwose aho buri burazwi ni ukuvuga rero yuko aho niho inkozi z'ikibi zishobora gufungirwa ahandi ntaho tuzi nta n'ahabaho kuko yaba hari hariho igipolisi kiba kihazi umuntu rero afashwe n'igipolisi navuze ko kuri ziriya mpapuro zimurondera igipolisi kiba cyitwaje biba byanditse ko byose n'uwumurondera yaba ari nyamirama bigijweho amatohoza muri bita opeji yateye umukono kuri urwo rupapuro rwo mu gipolisi bita avido aba yashize ku izina ryiwe agashaka ko nahakorera n'ibiro tukaba turi ko tubaganirira ku bijanye n'agateka k'umunyagihugu ko guhagarikwa bikurikije amategeko mu gihe ubutungane bumukeneye canke afashwe ariko arakora icaha bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura babona ko guhagarika uwagiriza icaha bitegerezwa gukorwa n'abapolisi bafise ikibaranga kandi ngo bakabikora bibangikanije umutahe uhagarika uwo yagirizwa cane cane benewe bakamenya aho apfungiwe mu bizandagati y'akazi na muntu kugira kubahirizwe ku bijyanye no gufata abantu umuntu ubwa mbere wowe nimba yakoze ikosa yego nibyo ari imitahe abasha kumukira umutahe mu gihe babona yuko ari umuntu ashaka kuyigwa umutahe mugabo ari nk'umuntu yakoze amakosa babona ko atakwita umutahe bashaka kuza bakamufata mugabo bakamufata habona ntiyamufate mu ijoro kuko hariho amasaha ategekanijwe n'amategeko ni ukuvuga umenga bavuga yuko ari ari isaha cumi na zibiri zo mu gatondo gushika isaha cumi na zibiri zo ku mugoroba kandi bakamufata bafise n'umutare kandi n'umuryango we ukamenya yuko ati uyu muntu ushobora kubariza aha ku bwanjye ku kugira bubahiriza agateka kazina muntu nibaza ko umuntu baje kumutora bamwereka ubwa mbere umutahe wiwe bamuhamagaye hama bakamutwara nk'umuntu nyene afise agateka kamugenga bakirinda kumukubagura ubu ubugira kandi nizera ko bobimumenyesha bakamenyesha n'umuryango wiwe iyo bamutwaye uko bategeza gufata umunyagihugu ku butungane nuko ubwa mbere bozana icanditse nimba ari urupapuro ruvuye kwa prokirere canke n'ahandi hantu ku nzego zizwi bakaruzana ku mugaragaro n'ababanyi bakabona ati ubwo rupapuro niko rukazanwa n'imodoka kumbura ifise imparati y'igipolisi abapolisi bambaye umwambaro apana bijya gufata umuntu nka kumumenga nuwo bibye niko je mbona kumenga siyategereza kugenda ico gikorwa catezwe gukora umuntu w'umupolisi w'igihugu azwi n'igihugu afise ikarata y'igihugu nawe rero yatezwa kubikora nk'uko bitezwe n'amategeko afise umutahe wo guhagarika umuntu akaza mu masaha atekanijwe n'amategeko abajejwe guhagarika uwagirizwa ngo bategerezwa kwisunga amategeko ngo niho baba bakingiye inyungu z'igihugu Jean Claude barakamfitiye arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abarondegwa canke bakurikiranwa n'ubutungane Burundi Bridge to Justice mu rurimi rw'icyongereza abona ko ibikozwe n'udafise ububasha bigahonyanga ako gace k'akazina muntu amategeko ngo afata ko biba imfagusa nk'inyamiramabi igiye guhagarika umuntu idafise ikarata y'akazi hama ikaba idafise n'umutahe muri ico gihe amategeko avuga yuko ibikozwe n'inyamiramabi idafise e, ububasha bicika imfagusa biba imfagusa muri ico gihe nuko guhagarikwa k'uwo muntu kwakozwe n'inyamiramabi biboneka yuko idafise ububasha kwategezwa kuba imfagusa mu bisanzwe mu gihe uwo muntu adafatanye itonga ategezwa kuba hari umutahe wo kumuhagarika agahagarikwa kandi n'umuntu abifitiye ububasha afise icemeza yuko afise ubwo bubasha bwo guhagarika umuntu iyo bitubahirijwe uko kose mwisunza agateka kazina muntu mubona haheza hakononekara iki iyo agateka kazina muntu kariko karakurikizwa nta n'umwe atabifisemwo inyungu mu rundi ruhande mhm. iyo agateka kazina muntu kadakurikizwa bifise ingaruka mbi ubwa mbere na mbere ku muntu bikagira ingaruka mbi ku muryango wiwe bikongera bikagira ingaruka mbi no ku gihugu ubwacu yararabye arabona yo kubwigenge bwa kiremwa muntu ari ikintu gikomeye cyane bica bitangura kuja mu ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro yavuga yuko ubwigenge bwa muntu hari itegeko rikomeye cyane bica biraduga no muri ayo mategeko mpanabyaha udafise ubwigenge wiyumvira nabi ukaca wiyumvira ibyo gusambura ukiyumvira ibigusambura wowe nyene n'ibisambura abandi novuga ibikorwa bahawe n'igihugu biri mu mategeko ikindi naco ni ukwigisha abanyagihugu abanyagihugu bagatahura nabo nyene amategeko amateka abagenga nko mu gihe cyo guhagarikwa agahagarikwa hakurikije amategeko abizi nawe hagize uza kumufata adakurikije amategeko aramubwira ati oya ntumpagarika wari gutegereza kunyereka ikarata y'akazi kugenga eh, umutahe wo kumpagarika ibyo yobisaba mu gihe abizi atabizi nawe atega umutwe nk'umumobwa inyamiramabi ihagaritse umuntu idakurikije amategeko ngo irabihanirwa kandi uwahagaritswe muri ubwo buryo arashobora kuyitwarira umushingwamanza Heroje ndayishemeza asigura ko umushikirizamanza n'inyamiramabi atakindi bahamagariwe atari ugukurikiza amategeko kimwe co comenya nuko nta numwe ari hejuru y'amategeko umwe umwe wese ntiwumve ngo abari ku kazi abafise ivyajejwe ivyari kuriwe n'amategeko uruhireyere agakora ikirenze ico arekuriwe hariho itegeko ritezwa kumuhana kuko ibyo abajejwe biba ari ibye ntibamutumye kugenda aramwomagura canke kugenda aramuturubika ni ikibazo c'itoho kuza kuko umuntu uzi kubera ko habonetse umutaha umuhagarika ko ari umunyabyaha mbega hamwe uwo mure kubita hameje ugasangana umwere uyoba yazize nico rero ni muri iyo mpamvu yaba n'inyamiramabi canke umushikizamanza ari we wese ategerezwa kuguma yibuka yuko umuntu ari umuntu ateza guhubahirizwa mu mateka yiwe nk'uko igihugu cyabyemeje mu bwizwa nshingiro n'umusezerano mpuzamakungu cyagiye kirasinye ego ni nibyo urabona haba hashobora kuba hariko haraba amatohoza umuntu ari afashwe canke agomba kuja imbere y'ubutungane mu gihe ivyakozwe muri ico gihe basanze bitisunze amategeko bigira ingaruka iyihe bifatwa gute icaha kiraheza kigakurikirana uwagikoze uwo mushikizama nyamira amabi nimba ari yakoze ico caha nimba byagaragaye ko yahonyanze amategeko ni bimwe nababwiye nti nta numwe ari hejuru y'amategeko nyamira amabi uwo muntu arafise uburenganzira bwo kwitwarira mu nzego zibijejwe igaheza igakurikiranwa hisunzwe amategeko y'igihugu kandi barabahana ko namaze no gushika twumva aho inyamiramabi ziko ziraburanishwa ku byo kumbure zagirizwa kandi nazo nyine ziba zarigishijwe kandi zirazi ibyo zijejwe n'ibyo zikora kandi benshi muri bo barabikora umuntu wese abonye wiwe afashwe n'abantu bateye amakenga ngo ahamagarirwa kubimenyesha igipolisi n'intwaro Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko bishobora gushika ko abapolisi bafata umuntu atamwambaro bafise igihambaye ngo nibibaranga hamwe n'umutahe ubwa mbere ho abapolisi mu gukora akazi kabo muri rusange baba bambaye umwambaro w'igipolisi iyo batambaye umwambaro w'igipolisi basabwa guca kuba bafite ikarita yabo y'akazi yerekana ko ari umupolisi bagaheza bakayerekana ariko baje gufata umuntu baba bambaye umwambaro mwambaro w'akazi cyangwa batawambaye uh, basabwa ko bafise iby'akarata y'akazi gufata umuntu hoho bisabwa ko baba bafise urwo rupapuro rwemeza yuko bagiye kumufata rwaba urwo bavanye mu gipolisi cyangwa bavanye mu butungane kugira ngo ibyo bikorwa byo guhagarika nk'abantu baba bakenewe n'ubutungane kugira ngo bibandanye bikorwa bikurikije eh, amategeko mubona mwebwe bikwiye kubandanya bikorwa gute byubahiriza n'agateka na muntu ubwa mbere ho nokubwira ko muri rusange hariho umuntu afashwe n'abantu kuri tutamenye aba bantu baruteye amakenga twibaza ko anyurujwe umuntu wese yituye igipolisi aratunganirizwa n'ukuri kandi mu mwanya mutoya ni kiganira ikiganiro agateka kawe cuno munsi giciye kigarukira tukaba twari ko tubaganirira ku bijanye n'agateka k'umunyagihugu ko guhagarikwa bikurikije amategeko mu gihe ubutungane bumukeneye canke afashwe ariko arakora icaha bikaboneka ahanini kw’abapolisi aribo bashobora gufata uwagirizwa icaha bibangikanije umutahe kiretse mu gihe uwufashwe afatanye ibitonga ariko arakora icaha murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro murakoze namwe mwagize ico muterera